butaka bifuza ku ubwoko bwose bworonka ikibanza mu mugwi w'igihugu w'agatekakazi kazina muntu cndh byashyikirijwe kuri uyu wa gatanu imwaro mu ruganda rwo kurabira hamwe ibijyanye n'iyubahirizwa ry'agateka kabo murabyumva muri ano makuru nayo umubano hagati y'ababyeyi barereye ku ishuri beraka muri komine gihanga n'intara ya bubanza umubano ntiwifashe neza n'uburongozi bw'iryo shure Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro turasubiye kubaramutsa no makuru tuyahereye mu gisata cy'agateka kazi na muntu aho umugwi w'igihugu wigenga ujeje agateka kazi na muntu CNDH ngo warukwiye kubamwo imigwi itandukanye n'ubwoko bwose n'ubwo haranira agateka ka bose udahengamye icyo ni kimwe mu byifuzo byashyikirijwe n'abasangwa butaka igihe hari hatunganijwe uruganda rwo kurabira hamwe ibijyanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu kabo umugwi CNDH umenyesha ko icyo gisabo ugishikiriza mu cegeranyo ariko atari butari busanzwe ugena abajya muri uwo mugwi ni inkuru tubaza honera muco mu mwanya w'ibibazo mu ruganda gukurabira hamwe ibijyanye n'agati y'akazina muntu ku butaka bagarutse ahanini ku mugwi w'igihugu wigenga ujejwe agati y'akazina muntu sende hashi kojamwo bose nubwo biri uko bavuga ko bashima igikorwa cy'uwo mugwi watwigishije buri yatweretse ati mu bisanzwe umugwi wateza kubamwo abantu baserukira imigwi yose nokita ukita sosiyale y'abarundi aho simvuze abatwa gusa mvuze kumbure n'abagendana ubumuga n'abandi n'abandi ega abahari barabikora mugabo hariho ubwoko bumwe butagaragara muri uwo mugwi kandi mu itegeko ry'ibanze mu boba bari kugira uwo mugwi harimo umwanya w'abasangwa butaka ariko mwishigwa mu ngiro twarabuze uwo mwanya iyo wagiye dr sita ni muraba arongoye umugwi sende hashi avuga ko uwo mugwi atari wo ugena abawugize ariko ko bishyikirizwa mu byegeranyo vyegeranyo bitangwa kugira ico cifuzo cihwezwe n'ababijejwe si dutora abaza kugira umugwi kuko mwene iryo shure ngo yoba yaragurishije icyo kibanza ngo kirangurirwemo iyindi migambi ari amosa agaba iryo shuri nta byinshi asigura mu nama yagiranye n'ababyeyi kuri uyu wa gatanu yaba basabye kurindira inyishu ko ishure rigiye kubandanya uko vyahora mu ntwaro no mu buyobozi bw'indero igihanga bavuga ko ubwo buguzi atabwo bamenyeshejwe icyo batokwemera cyo ngo nuko abana barenga amajana abiri baharugwa kuri iryo shure boja mw'ibarabara ni inkuru ya Space Caritas Kabanyana aba babyeyi basanzwe barereye ku ishuri ryigenga beraka ry'iburinga muri komine gihanga bavuga ko badatahura ingene mwene ayo mashure yofata ingingo yo kugurisha icyo kibanza amashure yubatswemwo ngo hakorerwe iyindi migambi batabimenyeshejwe ngo ntibabone iyo abana babo bazoca baja mu mwaka uza uyu ni umwe muri abo babyeyi ntibazosubira ngo kuhiga uyu muntu wo ngaha nyene nyene aha hantu ngo yarahagurishije none ngo abana ngo bazomenye iyo bazoja kwiga ngo hasi abandi uno mukenyezi agasaba abategetsi na cyane cyane ubushikiranganji bw'indero gukurikiranira hafi icyo kibazo je nasaba ko bohagumiza abana bakiga ngaha iburinga nyene ishuri ry'iburinga haruze abana haruguru nyene ngaha impande ya mpanda kuri baraje n'abava mu gatumba bose basigaye biga nko mu mahema ariko twifuza ko bobagumiza aha nabisabye abahakurira nyene abakuru rero ubushikiranganji bw'indero nyene bubijejwe abantu baje mw'ibarabara mu nama ari amos mwene iryo shure yagiranye n'ababyeyi kuri uyu wa gatanu inama yabaye yabanje gusohora umumenyeshamakuru ibibazo byari byinshi ku bijanye na kazoza k'abo bana ari amos ntatomora neza ko icyo kibanza yakigurishije ababyeyi babajije ko ibikorwa bigiye kubandanya uko byahora muri materinere bakakira abashasha abahahora bakunguruzwa mwene itongo yabishyuye ko inyishu boy yirindira akavuga ariko ko ahagurisha cyangwa atahagurisha atabana azohava ashyira mu ibarabara musitanteri wa komine gihanga cyo kimwe n'umuyobozi w'indero bamenyesha ko ibijyanye n'ubuguzi bw'ayo mashuri atabyo baramenyeshwa ariko icyo bene iryo shure batokora ngo ni ugushyira abo bana mu ibarabara iryo shure beraka ry'iburinga rikaba riharugwamwo abana amajana abiri na cumi na batanu kuva muri materinere gushika mu mwaka w'indwi byisunga ishusho y'abana igihugu gishaka kuramura inyuma y'amashuri nshingiro byashyikirijwe na Professeur André Nduwimana arongoye ishyirahamwe rihurikiyemo abigisha ba kaminuza y'u Burundi mu kiganiro cya bose kuri wa gatanu mu ntumbero yo kurabira hamwe intererano y'iryo shyirahamwe ku bijyanye no guteza imbere inyigisho mu Burundi uwo mwigisha akabona ko guhindura inyigisho umwana azirikana imico y'igihugu n'ikibano ni ukuvuga umwana ashobora kugira icyo aterereye mu gihugu ciwe umwana akoresha ibyo yize haba mu gukora canke mu ko yigenze umuntu afise ubushobozi ashoboye guhiganwa ashoboye kwiyumvira bishasha yiyumvira kure kandi ashoboye guhingura ikintu yisanga umuntu yugurutse ashobora gukora mu bisata by'ubumenyi bitandukanye yisunze imico myiza ngendegwa ko y'abantu dushaka abagabo n'abagore bazi neza uruhara rwabo mu bya politiki no mu burenganzira bwabo kandi biteguriye kugira uruhara mu guteza imbere igihugu mu by'ubutunzi n'imibano by'abanyagihugu ibyo bisigura ko indinganizo zose ziyumvigwa zitegerezwa kuba zifise iyo ntumbero iyo tuvuze gusuzuma inyigisho nshingiro rero ni ukuraba ko inyuma y'igice cy'amashuri shingiro dufise umuntu nk'uyo inyuma y'isuzuma hoba ihinyanyugwa kugira turonke umuntu nk'uyo nibyo igihugu cyateguye ibyo bikaba bitandukanye n'iby'abashinwa canke abanyarwanda kuko muri ibyo bihugu bafise ibyo bashira imbere buraca bugacana ayandi mu ngaburo Buchana ya ninga no musi sumu ni gifungugwa nkenegwa ku magara y'ikiremwa muntu umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo avuga ko kigizwe n'isanganya ngaburo zo mu migwi ya A na B na C Jean Paul Wineza amenyesha ko icyunyunyu bita arisine kiri mu bigize icyo kiribwa gifasha mu kuvura indwara zitandukanye nk'igisukari bucana yandi y'ingaburo na Omer Nduwayo Nigitegwa kigizwe n'igoma rifise utubabi duto duto dufyase bivugwa n'umushakashatsi mu bijanye n'ingaburo tungurusumu jean paul wineza ayita ikirungo tungurusumu nk'ikirungo gifise uburyohe bwo kuryoshya imfungurwa kikagira n'akamaro kenshi cyane gasanzwe apakangiranye muri cyo kigizwe n'igoma mu gifaransa gusedaye iryo goma rikaba rikikujwe n'akantu bita envelope akantu kameze nk'agahuzu gikaba kandi muri cyo gifise akantu kameze nk'agati kaduga cyo bita tije mu gifaransa gakura ku buryo kangana n'uburebure bw'imetero uje hejuru ako gati kakaba gafise utubabi duto duto dusa n'udufyase ku ntikuro z'ako gati ka hakunda kuba hariko amashugwe cyane cyane amashugwe yera uwo mushakashatsi yemeza ko tungurusumu itunze ibintu byinshi harimo na sanganyangaburo zo mu migwi itandukanye reka mbere n'ivyunyunyu nka phosphore na zinc iratunze ibyo bita utunyuzinyuzi mu gifaransa bita fibre vegetale alimentaire ikabitunze na sanganyangaburo zo mu mugwi wa A vitamine A sanganyangaburo zo mu mugwi wa C sanganyangaburo insanganyangaburo zo mu mugwi wa B na cyane cyane B ya gatandatu hamwe na B y'icenda na nsanganyangaburo yo mu mugwi wa E bita zitandukanye n'igwirirana na mu maraso yacu ipere cholesterolemi canke se ikinure bita cholesterol LDL ni kinure kigumye gitera ingwara nyinshi tungurusumu irashobora mbere no gufasha ku bintu by'ingwara zo ku rukoba icyo bita resakine hamwe n'ingwara ya diabete muri rusange irashobora kandi no gufasha ku buzima bw'amenyo n'inzara arisine isanzwe ipakanganye muri tungurusumu irakora nka antibiotique kandi ikongera ikora nka antivirale naturelle irashobora kurwanya ubwandu ama infection atandukanye hamwe n'amavirisi afatira mu bihimba bitandukanye by'umubiri dushize akatuzo ku bihimba by'ihemero muri rusange hambavu yo kuvura Jean Paul Wineza umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo avuga ko tungurusumu ituma imfungurwa zigira akanovera ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'icyenda muri studio zacu ano makuru na ciyagarukira ariko kuba dufatiye mu nzira tubibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize abasangwa butaka bifuza ku bwoko bwose bworonka ibikibanza mu mugwi w'igihugu w'agatekakazi na muntu CNDH ano makuru rero ni hano akiyagarukira mukaba mwashyikirijwe na jean de dieu irakoze yakoze eriya kadogo yamfashije mu buhinga bw'ibyuma mukanya mucamubandanya n'amakuru yanditswe n'ibinyamakuru ukubugwa irengero byagarutse vyandikwa n'ikinyamakuru iwacu aha icyo kinyamakuru kivuga userukira umugambwe CNL muri komune Mutimbuzi intara ya Bujumbura yabuze irengero itariki 9 z'ukwezi kw'indwi umwanditsi w'intangamarara muri iwacu yibaza ibiriko biraba mu gihe amakungu n'abarundi batari bake bari babona ko bigiye kugenda neza ariko ubu ukunyuruza abantu abantu ugutora ibiziga ndetse n'ibitero bihitana abantu bikaba byasubiriye kuboneka ni gisongerezi mu gisirikare cagirizwa inyuruzwa rya Eliya Ngomirakiza arongoye umugambwe CNL muri komine Mutimbuzi nkuko ivugwa na gatongo sarongoye umugambwe CNL ku rwego rw'igihugu nkuko ibandanya vyandikwa n'ikinyamakuru iwacu ngo umugambwe CNL ufise urutonde rw'abanywanyi bawo indwi babuzwe irengero asaba ko amatohoza atangurira ku modoka y'igisongerezi mu gisirikare wo muri batayo igira amajana abiri na cumi na kabiri ikorera mu rukoko umugu w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu uvuga ko uzi ibyerekeye iryo nyuruzwa mu gihe umuvugizi w'igisirikare yarungitse bagenzi bacu bo muri iwacu kubariza mu ntwaro no mu gipolisi ugukoresha ubuhinga bwa none mu bisata vya leta birakenewe umwanditsi w'ikinyamakuru Burundi Eko agereranije abona ko ukurondera ibipapuro bibitswe mu nyubakwa zimwe zimwe za leta bisa no kurondera urushinge mu kirundo c'ivyatsi ugukoresha ubuhinga bwa none mu bisata vya leta ngo vyofasha mu kudatakaza umwanya ndetse n'ibibanza babikamwo nk'uko icyo kinyamakuru kivyandika ibitabo byegeranijwe hamwe birashobora gutakara cyangwa bikononekara umwanditsi w'icyo kinyamakuru agatanga akarorero k'abavuka muri komine gitanga yo mu ntara ya rutana basubiye kujya kwiyandikisha mu bitabo inyuma y'intambara imvo ikaba ari uko ngo inyubakwa za komine zari zaturiwe akaba atarupapuro na rumwe rwasigaye muri iyo nyubakwa ni nacyo gituma inama nshikiranganje yakoranye kuwa ndwi mukakaro umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yagarutse ku bijyanye n'umugambi wo gukoresha ubuhinga bwa none mu bisata bya leta Burundi eko ikandika ko ubushikiranganje mu vyo bujeje harimo ubuhinga bwa none bwaciye busabwa gukora umugambi ndetse n'ibikenewe kugira ngo icyo gikorwa kiranguke ikinyamakuru rava de lansenya chandika ku bijyanye no kwemera umwe mu banyeshuri yiga mu mashuri yisumbuye asengera mu rusengero rumwe mu masengero y'abapanekoti mu burundi yanse gukora ikibazo cy'imyimenyerezo ngororamubiri avuga ko idini ry'iwe ritarekura abigeme n'abagore kwambara ikabutura n'ipantaro uwo munyeshuri yaciye ayobegwa ibibazo byo gusubiramwo acarirukanwa kugira azotange umwaka ahandi abigisha basaba ababyeyi gukurikirana abana babo neza mu bijyanye n'iby'amadini bagasaba abajeje intwaro gukurikirana ibijyanye no kwemera byamwe mu mashengero bagashira inguvu cyane mu bizira abanyagihugu bahamagarirwa kuvavanura no kwizera n'inyifato ishobora gusubiza inyuma iterambere ryabo byandikwa n'itorokanizo ry'amakuru ya BP aho ivuga ko umukuru w'inama nkenguhuzamateka Emmanuel Sinzohagera yagize urugendo rw'iminsi indwi mu ntara ya Ruyigi yahuye n'abajeje intwaro bo muri komine Bweru n'abarongoye imigambwe n'amadini ngo ntibigikenewe kwinyegeza inyuma y'imigambwe n'ubwoko kugira dufate n'aba banyagihugu akaba aramwe mu majambo yashikirije inyuma y'ibishinga ntahe by'abarongoye amakomine ya Bweru na Ruyigi yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana na mirongo irindwi na kabiri umukuru w'inama nkenguzamateka yahamagariye abanyagihugu kuvavanura n'inyigisho zo gufatira abantu mu kivunga zituma hama ukwinubana hagati y'abadasangiye imigambwe abahanura ahubwo gufatira kuri ico gihe kugira ngo babeho ibindi bihe bishasha bishingiye bushingiye ku kuri no kumvikana hamwe no kwihanganiranira mu vya politike na hano duciye dusozerera amakuru yanditswe n'ibinyamakuru mundwi turangije mwashikijwe na Francine Ndoko kubwayo turabaramukije tubaha muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ukubugwa